La voluntad de una divulgación de principios relacionados a una arquitectura y e a un urbanismo mucho más próximo a la ciudadanía y menos dañinos para, para el medio ambiente y que se orientan a mejorar la calidad de vida de todos y todas lo que en una palabra se puede definir sostenible. Por esto hemos acordado un conjunto de actividades a diferentes niveles hacen este proceso de divulgación y de acercamiento a la ciudadanía. Y eh, un poco la actividad puntera, entre comillas, es realizar un pequeño taller participativo alrededor de una maqueta eh, para eh, como decir, aplicar los principios que se han transmitido a la ciudadanía a un entorno urbano degradado. En este caso hemos elegido un entorno de Irún, es esta zona que está justo aquí al lado de la avenida de Parralde, donde está la casa de Oteiza.